bagire icyo batereye mu kubaka kino gihugu cabo mudutunge kuri no minota mikenya twacerewe sikumvo za tuvuye ko uno munsi rero muti tuyaga kuki uno munsi tugaruka ku gisata cy'ubutare mwagiye murumva ko haba muri leta y'u Burundi haba kandi no mu mashyirahamwe akurikirana hafi ibijyanye e, n'u Burundi cyangwa ibijyanye n'ubutunzi ariko ataho yegamiye mu bya politike ko nabone bashikirije yuko ico kibazo kuva kera bagiye baragishikiriza ariko umuti ntuboneke aho notanga eh, nk'ishiramwe olicom za pariseme n'abandi uno munsi neza na neza dushaka kumenya icyo uburundi buri ko buhomba cyokorwa kugira kino gisata gisubire ku murongo byokorwa nabande byari byapfiriye he umuti urama uba uwuhe kugira kino gisata koko kibandanye kibumba kino gihugu cacu ngivyo ibibazo tuza kugaruka ko n'umutumire turi kumwe reka ngire ko ndana muhanikaze ni Faustin Ndikumana umuhinga mu by'ubutunzi murongoye kandi ishiramwe parseme gishinze bon kuvuga ati eh, ibyo igisata cy'ubutare Eh, gifasha mu gihugu cyacu eh, novuga yuko mu musanzu kugira uvuge yuko ikintu kiri ko eh, kirafasha mu gisata runaka hari ibipimo urabirako ibyo bipimo rero ibyo bipimo rero ubiravye byerekana yuko igisata c'ubutare aha mu burundi ata kintu kinini kirashikwako kugira bugire icyo bufashije kuko mhm. ni ibipimo umuntu agenda araraba Eh, ubwa mbere hoho kugira uvuye ku gisata eh, gisata icyo gifashije ubanza kubirabira icyo bita umwimbo muri rusange ico biterera muri muri uwo mwimbu mhm. nk'uburimyi n'ubworozi ubunyi baba babona ko ko mu mwimbu muri rusange bushikana buri hagati bice mirongo ine na mirongo itanu ku ijana mirongo mhm. ine mirongo ine n'ibindi uburimyi n'ubworozi mhm. mugabo igisata cy'ubutare ntikirashikana na rimwe ku ijana igisata cy'ubutare ntikirashikana na rimwe ku ijana numva nawe curaba mm. uburimyi za Guinée Equatoriale izo za Congo na za Nugi ukaraba baca bubaka ama infrastructure manini cyane mm -hmm. eh ni ukuvuga usanga amabarabara yahubatswe mashasha amashuri meza ibitaro bishasha ibiraro donc ko kenshi niho baca baja bakubaka mbere ugasanga mm, no mu mashuri baraguza ibintu byose bikenewe kugira indero ikomera mugabo urumva ibyo nabyo urabona ko naho mu burundi ntabwo ntabyabwi urabona amabarabara menshi yarasubiye mu buryo nta buhari mhm. ndetse eh, mhm. Mhm. gatonya faustin ubwo sino banatanguriye eh, imbere rwose reka mbanze garuka ko mbona ari iki gice Kidashiki gice kwijana mm. ngaruke kumbure ndakwaza ikibazo nari gutangurira ko ariko mm. kumbure n'umuntu ashobora kwibaza kuko iki gice kimwe wumvise nibiriko biravugwa ko kumbure tuza kubishika ko mu nyuma ubwo ho mm. mu Burundi butare buriho eh, none buriho none ntibwanditse mu bitabo burahari nubwo bwanditse mu bitabo canke koko hano mu gihugu turafise ubutare iyo butare none mbavuga ngo jewe naragize amarusheje mugabo naye ndabisoma mu bitabo kandi biremezwa nizo tererare zose zituruka kuba bishashe ubutari bwo bwo kuba buhari burahari burahari naho narishaka gushika ko mbure gutangurira ko abategetsi barakunda kuza baravuga ngo tujyamanya gahiye urabyibuka ngo eh, ngo mhm. turaryamanya gahiye aho ushaka kugaruka hagiye haboneka amasezerano icyo kwita amakontra amwe amwe washaka dufatire no iyo nibuka neza ni Burundi mining yakorera mu ntara ya Rutana mm. bafasha mu kwimba ubutari mugabo none ayo masezerano yose yabaho ayo masezerano yose yasinywa izasinywa za afurika y'epfo n'ahandi ni kuki twaguma munsi y'igice kimwe kwijana kandi hariho ibyo twebwe turi ko turategura turiko turacukura nk'ubutare bwacu zaci bitoke twumva ubutare bwamaho mugabo uno munsi tukaba tukiri kuri bwa mbere ho hariho biri kumvo zibiri mhm. hariho ubushobozi bujanye no kwimbura ubwo butare mhm. ni bimwe bijanye urafise umuyaga nk'ubukwiye urafise ibintu byose byangombwa by'ubuhinga n'ibigiye kipima bikwiye ibyo rero wasanga atabihari nk'ibyo manikeri wasanga bisaba ahantu hari umuyaga nk'ubukwiye nicyo gituma bitigeze bitangura ariko Faustin twege twumva yuko hariho amakontineri n'amakontineri yagenda gupimwa kugeragezwa gupima gupima umva barapima mugabo urumva gucukura ubutare byeruye bakaza mm, amasezerano amasezerano mm. ingena cyane kuko amasezerano asaba ubuhinga bukomeye cyane ajya ama multinationale ari muri byo afise ubuhinga bwo kumenya ingena ashobora kunyuruza ibyo bintu cyane kuguhendera mu makonta eh, ugaca usanga rero ibyo bice bijyana muri kapasite y'abakadire b'igihugu kiba kiriko kirashora ubutare mhm. izo minisiteri za energy mine abakozi ba leta bakuru bakuru aba biraba atuti mutegeza kwa mfise ubushobozi mu kugira imakota muri ntuze mubone ko atari mhm. kaje ica gatatu naho nyene naho mamwa yasinye mbega kuyakurikirana swivi mm. kubona ingene biri kubiragendura ni kiri mu muri aya masezerano nyene urashoye kuzurabona yuko ibyo bintu ariko barabikurikira urashoye kubona ko atari ko baraguca baragucamwe babyibagira gute mm. urundi byose nibintu si rero ukomana amateri ngo ndafise ubutare ndafise ubutare urumva utegereza kumenya icyo ushobora kubukuramo imico mhm. rero n'ingene ushobora n'ubwo buryo bubonetse n'ingene ushobora kubwitunganyamo kugira ubwira icyo bufashije igihugu mhm. reka mu ntunge gatonya duca tugaruka kuri bino ariko dutegabira umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni aho yariko yishura ku bibazo by'inamashinga amateka icyo yashikirije ku bijanye n'igisata cy'ubutare mu Burundi ibiharuro biva mu butare turi ngaho tuvugana ukuri kandi umuhini mushasha utera amabavu nta biharuro bihambaye dufise biva mu butare kuko abantu benshi baje kwimba ubutare mu burundu butwara abahaye amamizandomeri yo kubahagarika bakoze batwiba uhereye ku masezerano ukaza no ku mikorere yabo ukaza no ku nzego ntwaro tubaretse twosanga isi y'uburundi bayuguruye bakayisiga irangaye tukabura n'ivu ryo gufurira ibyo binogo ntidushobora rero kwihanganira yuko boguma bagenda basomba basehura basehura ubu nyinshi muri za sosiyete mpuzamakungu zifite amamizandomere twaranasohoye kuri zimwe zimwe ingingo zo guhagarika kwegisiporuta ikintu na kimwe kandi twasanze koko baranatwiba kuko tugiye kubishyuza ubwa mbere haciye nk'imyaka ibiri itatu nko mu gakara bavuze ngo ahubwo twasanze twarihenze ngo metode twakoresheje ngo nta butare turonka tuvuga tuti rero nta na eshanti tujya tubona abasha barahiye cyo ngo ahubwo twari twimirije ngo kwexporta ngo itoni mirongo irindwi na zitanu kuri indwi ngo mu ndwi iza ngo twexporte ngo itoni ijana ngo none ibintu bizoca bikomera ngo hariya angu iwacu ngo bazohava ngo baca batugabanura agaciro ngo kubera bumvise yuko ngo mwahagaritse kumbe mwari mufise amatoni ahari yuko exporta mwatubwiye yuko ataco mwaronse mukurindira ko mwisigura kuri ibi byose mwakoze by'amakosa nta kintu na kimwe musubira ku export ni ingingo zihambaye mugabo zibwirizwa gufatwa na leta tuzokwitonda tugwimbe neza hari igihugu nagiye nko muri cade bafashe ideni ryo kwimba igitoro hama igitoro kirahera ideni bataraheza kuririha nibyo byaba bidushikira natwe mhm. uyo n'umushikiranganje wa mbere Alain Bunyoni euh, Faustin mwumvise yuko euh, igisata nabone euh, batangiye kubaka ibitwo kwita mamise and mer ubwo uruhusha rwo gutangura kwimba canke gucukura ubutare ariko mwumvise yuko hariho amatoni mirongo irindwi n'atanu ngo bavuze ko bocukuye mubwira ikibazo nshaka kugaruka ko uno munsi niho hagiye kuboneka tuno tunenge ikibazo kiri hembo utunenge utunenge twatuvuga kuva kera twaraguma dusemura ayo makontragitabo tuba tuti igihugu gitangura kuja mu bintu by'ubutarihikira byitondera hariho amantuze ama icyo twita hari eh, amasosiyete mpuzamakungu eh, yitwa nka zimwe za e mm-hmm. hmm? hmm? itiye inisiyative do taransiparanse ndetse indusitiri egisitaragitive iyi itiye ni ikintu mpuzamakungu gisa n'igishaka gufasha ku buryo aba amasosiyete ashaka gucukura ubutare yiba ibihugu bimwe bimwe kugira ntibibe byinshi kuko iti avuga ati turashobora gufasha muri transparency ukuntu amahera ariwa mhm. bagafasha bakora kuza barabaye ku makontra asinywe ata akaringanyo karimwo kuza barafasha yuko e, muri rusange ni nko kwa asista tekinikoma bitaja mu muco ari arumengo nabantu bakiye bariko barabikurikirana bizubira kugaruka urumva rero kandi ibyo noneho urumva no muri leta bariko barayivuga ubunyi eh, nibaza yuko ibintu ibyo birasha bisa no gusubira bakaba ankete bene ibyo ntibigera bibata muntu wo mm. mu gihugu hagati abarika barifasha barimo uko biri kose hoba hariho ikintu cyo wacinyegeje inyuma canke eh, si cinyegeze inyuma nahandi hose nuko usanga hari umwe abakadri bo muri ico gihugu babashaka bashaka inyungu zabo bagaca bafasha bariya kugira ivyo bintu bibe gutyo bakisamaza nko hagira nka controle bakabikwepesha bakagira gute ku buryo abo bantu batinda babana bagira gute kenshi hategeza ko abarimo complicité aho bahari nko mu rwego nk'uruhero unganiki urugero runganiki rw'abantu bijamwe kugira kuko Uh, urabye ni Burundi buba buriko buribwa mwumvise umushikiranganje wa mbere ati ejo na ejo tuzosanga ibinogo bara ivyo ni habe enquête muri iki gihugu nabwo turi habe enquête minisize ingene vyagenze mhm. abahanwa abahanwe ibi bintu vyo kwama mu bintu za za nije ziya za iranu mugasanga abashikiranganje bariko barakugwa canke abandi ko arakurikirana umutegetsi usanga hari nk'abantu babigiyemo kugira bironkira inyungu zabo mhm. eh, urazi ibyo giture na mu Burundi ntitubideha nibyo byariraye urumva rero kuza ngo bari anka gutyo onyi kimwe tugaturaye mudufashe muri bibone twebwe ukabwira ati bigira bisohoke bibanza kurangwa gutya mm. oya vraiment nshura kuza gutyo ngo abantu bazi ubutari bayore bayore hama ngo umuntu aze kubibona mm. intuze hategeza gusubira inyuma bakaraba neza iyo nisomo byoca biduha mm-hmm. Faustin eh. Kabuhinga eh, wowe nk'umuhinga usanzwe umenyereye waranonosoye cyane ibi by'ubutunzi urabye kuva igihe ayo masezerano yatangura nibyo mwatubwiye muti ni habe amatohoza yimbitse kugira nabo basi bofata iyo nuvuga bofata iyo initiative yo kugira ayo matohoza ni igiki bofatira ko tumaze guhomba ibintu bingana gute abarundi bamaze guhomba ariko nabikubwiye nakubwiye yuko urubura urumva yuko eh, ibyo hari akabwi usanga kabigiyemo amatohoza ategeza kuba mhm. ndabona yuko mwafatiye nk'inyishu umuti ni haba amatohoza yimbitse rwose muri icyo gisata amatohoza nawe urazi akenshi amatohoza yagiye araba saha gusa n'ahandi hari igihe usanga atacashitse ko cyangwa ugasanga n'abagize ayo matohoza tekinike manigiki cyangwa ah, nabo jya muri ayo matohoza ufatira ko kuri leta udashatse kubwira ayo matohoza ntashika nyine irga ni responsabilite bakwivye ibintu byagenze gute urasubira ati none byagenze gute twasamariye ni bande bategeza kwa babiravye none byohereraho gute vuba bwavubona byotangura nkajyana ku kabuhinga muri ko murahangura bitangura none ntiyabibaze ku wagiye mu nama shingwa tukavuga turiko turasahurwa urahagaritse ati ntuzi none usubira inyuma urabaye ku byabereye mhm. ntitwasanga hari uwasamaye hano urashobora guhanwa kubera umukadire wasamaye mhm. ushobora guhanwa kubera umukadire biboneka yuko washatse kuborohereza abo bantu ngo bakore ibyo muhaye n'igiturire kinini baguhaye eh. ibyo ntiwizi none no muri futuboro ntuhora wumva ko hari abavuga ngo nibi nibande umva leta ndetse batutire ko twebwe rero turabye nyine tuza gufata ingamba zikurikira mhm. eh, zituma ubwo butari bwoshobora kugira akamaro igihugu mhm. murakoze faustin ndikumana uri umuhinga mu bijyanye n'ubutunzi ukongera ukaba unarongoye ishyirahamwe ryishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo pariseme niwe mutumire turi kumwereka twugurure imirongo yacu ari ikibazo cyangwa intererano twari twabemereye uko uno munsi turi kumwe n'umuhinga kugira atubwire cyane cyane umuti urama wokogwa muri kino gisata cy'ubutare kugira kibere inyungu abarundi Burundi ngira mwumvise umuti yatanze n'amatohoza yimbitse yotangura kuva mu ntango kuva mu itangwa ry'amasoko mwumvise ko yashitse ubu yatanze uburorero bubiri butuma ico gisata kidagenda neza aravuga ubushobozi mu bijanye no kwimbura Eh, ubwo butare muca mubona n'ibyo bijyanye imiyaga nkuba n'ibindi aravuga kandi n'amasezerano ahabwa abo baza gucukura aho yavuze n'icyo bita suivi eh, nakurikiranwe kugira ndabona tugushimire ko niteme nziza mhm, murakoze ah, akabazo akabazo mfise ni uko makavuze ko nyine ikintu gituma mu bundi amadovize abura none mugifise ko mugifise ko contribution imeze gute kugira ngo amadovize asubire mu Burundi mm. ah, Faustin nk'umuhinga ukimubajije kabuhinga hanyuma ngatana nongeraho gatonya mbega amasosiyete yo mato mato ariko araduka ku buryo bungana gute ko turaba twumvise eh, imikangara iri burundi yaheje kaminuza ishomereye uko ingana hirya no hino eh, hamwe nyine nk'uko mivuze icyo gisata cyotanguzwa kigatera imbere hano ndabona n'icyo mwanditse cya peti moya enterepurize ati urwaruka rw'umuhereza amashuri ariko none haba hariho amasosiyete mato mato yo bari kara vuka kugira aho akazi ugwaruka imbere yuko twakira uwundi mube muramwishyura bo urumva kuvuga ngo amadovize yashobora kuva ntibaze yuko eh, inzira amadovize ashobora kuvamwo amahera yinjire nkora ibikorwa hanyuma asubizwe ubu ni uburyo bwa kabiri uburyo bwa gatatu ntajya uhora wumva haba nk'imfashanyo iyi ni imfashanyo irinjiza amadovize ariko waguhaye amahera akinjira mu kigega akagira gute agakoreshwa ugira kane ni uko haza imitahe bagwiza atunga abo hanze kuba nyine bari kubara telefona iyo boroherezwe tume bashaka kwemvesitisa bazane amahera y'agaciro nga kuko tubona mu bindi bihugu usanga amahera arungikwa n'abadiyasipora usanga ari menshi cyane mu kuza guteza imbere igihugu cyangwa muri bya baranse do pema urumva rero mu burundi kuri izo nzira zose urumva byose biragwayagwaye urumva nta muti uhari kuri izo nzira zose zigwayagwaye none se wumva none umuti ni uwo exportation ni kwa kubwiza umwe ubwira ushorera ibintu hanze nubwo butare ushora hanze nyene urumva bigaruka hanze ubwo butare bukiri kuri mm. mwedo impulse biragoye ibyingurane ifo kubufisa uburyo bwo kwishura iyo ngurane ntibakirija no kugira bijya bya doing business ngo abikurikirane ku munsi ku munsi mbona bisa n'ibyahagaze mhm. kuri ako kabazo ndumva inyinshi itomoye ariko kuri aka k'amasosiyete mato mato uca n’uwa n'uwadutelefone ari muri oranje ni amahoro ni amahoro ndabaramukije meda ni amahoro natwe turakuramuka ninde tuvugana placide kugira Eh, mm. mu ncamake kino kino kimaze kugaruka kenshi urazana ababijejwe baze basigurira abanyagihugu nico bajejwe mm. bari mu mabanga basigure babisigure tubabaze ibibazo tuteza kwibazabo none ga Placide uno munsi ejo ko twubahaye intumbero boza batubwira nabo aho bagejeje intambwe ntubona ko nabyo biba byiza gusumbya uno munsi twatumiye umuhinga kugira twereke aho ibintu byapfiriye n'icyokorwa hano warumvise eh, haba muri leta n'abandi icyo bavuga rero aha twebwe icyo tubwira um, n'umuhinga yatanze intumbero icokorwa muri ico gisata hama bo bandi nabo kumburejo canke hirya ejo bishobotse canke akanya kabo bakaronswe kuko ihiganiro bariko baragikurikirana urabona twisangana na ya bose barahawe ikaze nta n'umwe yimiriwe ngaha urumva yego icyo kibazo ko ibyo aya majambo maze kuyavuga kangahe muri kino kigani ayo nyine uvutse mm. eh, nawe tuzaba tuba imyaka mirongo itatu n'itanu tukirindira ubutari n'agataka urakoze placide n'ahandi bigenda kandi niyo ntumbe ya kino kiganiro mm. ikindi birangiza ndakubwira urabona ntibizobe urondegamo wa minisitiri wa agirikitere vaje aje nk'aha nawe asobanure vema kuko vema ibintu biriko biragenda vema ntawe wo kwemera ko igihugu gitabangana perezida turabona ko akora neza akora yari inyakamwe atari nyakugira imana uwo minisitiri dorene riyeri arakora utibandanya murakoze sawa murakoze oh, uyu ni placide ari mu gihugu cy’u cy'ubuholande ariko icyo tumbwira yuko oh, yavuze dutumire umushikiranganji wa mbere umushikiranganji wa mbere bino rino kano gace gato twabashikirije yagashikirije imbere y'abashingamateka abashingamateka nabo batowe n'abanyagihugu nibo baserukira abanyagihugu urumva ariko abishikiriza abanyagihugu aciye kuba baserukiye kuba towe ku izina ryawe reka tugaruke kuri cya kibazo cya make cyaya avuga ati nta masosiyete yoduga ariko nimba hari icyo mufise muvuga ko kuri uh, Preside yashikirije akanyanirwa wawe Faustin eh, ashobora kuza n'umushikiranganje abijejwe akaza akasigura ntatoza umushikiranganje wa mbere ashaka kuza umushikiranganje w'ubutare n'agataka nibaza ko ahari akaza akabisigura eh, kumbura umushikiranganje ambara bafise ayandi mabanga yo hejuru umugabo n'umushikiranganje wa n'agataka ashobora kuza mhm. akabisigura ngaha muntu uze muri studio ariko namwe murabona yuko bashobora gufatira ku eh murakoze naye ndabaramukije ego je nta byinshi rero mpise nagomba nduke ijambo mhm ijambere vy'ukuri nagomba twime kubera izi nkuru muri ko muravuga ko zijyanye n'ibitekerezo by'igihugu ni inkoramutima mm. mugeragezo muhagarare neza tubatahure neza n'indero n'ubumenyi ni ukuvuga igikashipo tugahindura sisiteme ya dikashipo twiga ibintu by'ubwo bumenyi cyane mm-hmm. agomba mbaze yiga icyo yoba ari kubera by'ukuri biraboneka yuko ariko baradupima abana ku kubera baturusha ubuhunga ubwenge bwo ntibabuturusha ubwenge ntabwo yuko tubufite mm. mugabo ubuhinga bwo kumenya kumenya kubuhingura kumenya gukoresha no mu ndwi heze nari ntabwo eh, ariko nabivugira muri kubera mu kibazo gihanze abantu bose muri rusange bo bafise ubuhinga ariko ngo suko badusubye ubwenge habe kwigishwa mu mashuri ibijyanye na bino bigana ku butaka hamwe umuntu two bucukura tukabwikorera ariko kubwishorera sinzi ko byokunda akanya ni kwawe fose ni badusumbya la science barayidusumbya nivyo marezima kandi baca badusumbya na conscience na conscience kuvuga iyo muri science ujogajoga joga no muri conscience bigaca vyanka ibintu bica bica biyangara gusuma kaba kabaye ibyo byo bitwishe muri Afrika no ngaha mu Burundi conscience sikirenga la science sikirenga ntitwishira imbere ntidushira imbere ubushakashatsi ntidushira imbere kwigisha abantu ntidushira ibintu wewe ntushobora kuvuga uvuga uti ndafise ubutare ubutare nibwo nshaka buzongirira akamaro muri vision ntuplanifiya twigisha abahinga bangane b'abarundi tubigishe za ekonomi miniere tubigishe mhm. ibintu by'amakontra y'imini ibintu hari ibisa tuvuga tutingira ndukemwe abarundi ukabatangura kubaprepara hakiri kare bahagenda bakiga ama engine ukabarihira ukabarihira bagaheza bagataha bamaze gutaba bakakubura kuko duti burya rero kugira ibintu bigende gutya turabakonse nk'abahinga twobahanura none kubura n'abahinga b'abarundi bashobora guhanura leta uko leta musanga nayo icuye bagira leta ntigizwe bajya abantu abari muri leta ntibabara bahinga mu bintu byose ka abo muri leta nabantu buriyana ni politique niki mugabo uti ibintu tazurakora ku maraporo y'abantu bahinga kandi babinonose bagize gute wizeye abantu kugira ukabishiramo transparence ni ngombwa ingaruka nk'izi zishikira urumva rero wobikora gute none gafoste byohera hehe uravye nkuno munsi nabana twotangura kwigisha ubu utangura kwigishwa n'igihugu umva ntivyabaye utabafise ntihamuza ubwira ati uzanwe zazahitiye nabikubwija kuzana des experts uhemba mu mahera yiwaye international baza kukwasita ukabaga tutindije aho nashaka gushika no kuvuga ubirabiye hafi biboneke ko tugihomba n'ubu yeah. ariko aravuga ati amahera y'ubutarajahiye amahera y'inzaha baje mu nama yabaye aridoga rwose arashavura numva n'amarosete ntiyabona iyo ari karaja y'ubwo butare y'izo nzahabu niki urumva rero e, ni ibintu bifise birimo ingorane nyinshi cyane e, kandi n'ibi bintu by'amakuru rero ibi bintu usanga e, ibintu by'idolari hamwe usanga muri beri bifise igiciro kimwe ahandi ugasanga rifise ikindi giciro yose mm. n'ibintu bituma politiki itagenda itagitamera neza kuko usanga bamwe bavuga ati none iryo dorari naho nuba inshoye inzahabu muri be bace bampa iryo dorari barimpe ku giciro cyo muri berbe kumbure nanjye ndarikeneye sinzori nko giciro cyo muri berbe ko ntibazorima ni ibintu byinshi birimo ingorane urabye n'ingene by'ubutunzi byifashe bigaca bituma rero haguma ingorane mhm. eh, makerere yagarutse ku y'ama PME Petit Moyen Entreprise yavuze ati bashobora kwibeshaho bafise ubuhinga bagira iki bakatuma na ntuze na leta ishobora kumva yuko hari abantu bashobora kwibaza rimwe rimwe ibintu ingene biriko biragenda mhm. eh, Faustin turiko turarangiza kino kiganiro sinzi ko ari uwo ari ku murongo banyeretse ko atawuhari uno munsi Faustin nashaka kumbure ari akagohe canke intererano yanyu muha mubaje e, mu basanzwe baraba kino gisata cy'ubutare n'abandi bagikurikirana hafi kugira koko ibikogwa bikogwe muri transparence ni ukuvuga mm. ahabona hama bikogwe nabande kumbure akama ugatera uwo ari we wese yubafite icatera ingorane ya mbere hari ni ingorane niho hambere ukosora aha kabiri ni ukuca ku kuntu ibintu bimwe bitegereza gukogwa ni uko ubwa mbere habaye ikintu cy'ikosa cyangwa hakaba ikintu gitowe ni uko haba umuco wo kugira wo wo kuraba ingene byagenze hakaba amatohoza hantu wabigizemo uruhara agahanwa icya gatatu rero ni uko ibintu bitamuza birakorerwa muri taransiparansi bikorerwa mu muco hanyuma hakaba hari icyo bita viziyo yo gutegura ibintu dushaka kucukura ubutare mbega bigenda gute abandi babigenje gute dufite abahinga bangana gute nitwabitangura ubushobozi tuba dufite bungana gute ubwo tudafite tuzoburondera gute mbega suivi ibi bintu tuzoyikora gute kugira ntitwibwe twafashe izihe ngamba twafashe izihe ngingo nk'uwo boca baza leta ati none muri leta mweho ingingo mwari mwafashe zo kugira mwevitizo risiki ko nta kintu ukora atari kitari mu risiki uvuga ati risiki bashobora kutwiba none twufata izihe ngingo nk'ingingo leta ivuga yuko yarafashe mhm. ati burya rero nasubira twari twafashe ingingo y'uko twobigenza uku kugira ntitwime mwakuza gusanga umuntu ngo mureke gusinya imisezerano ni umunyamahanga ntawuzi nta rukundo rw'igihugu cyawe afise yishakira inyugu ziwe barakubwira ati atahanye mutagize uko ntibikunda ati bimusinyiye aca akora gutyo ugasanga yarakwibye yaraguhejeje urumva rero ibyo byo kuvuga ngo tuje muri za itiye habe taransiparansi ni ibintu twaguma tuvuga imbere y'uko batangura kuja muri ibi bintu byo kuja mu butare mm. nibijanirane kugira bitangure gukora muri kuko n'uwo muntu agira aze aca yumva ibyo rero ni ibintu icyo gihugu rero kitituganya ngo kimenye ingene kingira bene ibyo eh urumva rero na leta iyo anketi ivuga tuti tuti kitwereka turi niyo leta nayo ingingo yari strategy yari yarakoze kugira ntibadusahure zari zihe canke nyimba baradushizeho abatazikurikije ni bande abatabikurikiranye ni bande kubitoneka tukabifyonda kuyo umuntu yimena igihute nyimbarabo muri leta bamwe bagisha bagishaha ibintu bipfukirwe bagume mu bintu byo kunyonora n'ibiki bitegeza guhagarara nico gituma leadership hari no munsi eh ari gukovya kabisa no kwitanga yego